Sou negro favelado, a cara do enquadro, que mora na água de terra e mesmo assim é invejado. Só porque eu sou talento raro, pelo bom Deus abençoado, crescido em um bairro pobre, mesmo assim sou discriminado. E o foda é a discriminação, repeto no branco, meu irmão. Desse lado é só menino bom, com muito amor no coração. Então os robôzão, Cansei de chutar lata, chutei o balde e os menorzinhos não para. Naquele, naquele modelo brasileiro, do jeito que as tranqueiras gosta. Picadilha de vilão, saborolo chama no peito, o guidão daquela meota. Mobrex sem cap, chavão. Naquele modelo brasileiro, do jeito que as tranqueiras chama no peito. O guitão daquela meada. Mobrex é sem cap, chavão. Pega o mix, o moleque dos hits. A cara do enquadro que mora na rua de terra e mesmo assim é invejado. Só porque eu sou talento raro pelo bom Deus abençoado. Crescido em um bairro pobre, mesmo assim sou discriminado. E o foda é a discriminação. É preto no branco, meu irmão. Desse lado é só menino bom, com muito amor no coração. Então saca os robozão, cansei de chutar lata. Chutei o balde e os menorzinhos não param. Naquele modelo brasileiro, do jeito que as tranqueiras gosta. Picadilha de vilão. Sabololo chama no peito, o guidão daquela meiota. Mobrex sem cap, chavão. Naquele modelo brasileiro, do jeito que as tranqueiras gostam. Picadilha de vilão. Sabololo chama no peito, o guidão daquela meiota. Mobrex sem cap, chavão.